Ну, чого тут киснеш? заторохтіла вона. Робочий клас у ресторані розважається. Він же, як ото у Маяковського, не дурень випити. Місцевий дівчат навчають столичних танців, також прогрес. А мене кухар французьким коньяком пригощав, хоче женитися на мені. Знаєш, як він став кухарем? Потрапив у полон, і есесівці возили його з собою примушували куштувати їжу чи не отруєна. Тоді й почав придивлятися, що і як готується, щоб якось запобігти. Правда ж цікаво? Сергій усміхався. Але по його очах Клава завважила, що він цю історію вже знає. І згадала, розказувала сама. Я вже тобі розповідала. Вона сіла на саморобний слінчик і сказала зовсім іншим голосом. Чого ж тоді усміхаєшся? Правда, ти усміхаєшся всім. Ти поважаєш вечірка? Як вам сказати? Кажи правду. Його не поважає ніхто. Ну, але ти йому усміхаєшся. Що це? Життєвий принцип? Не принцип, але нащо ускладнювати взаємини? Не крути підвелася з ослінця і пройшлася по кімнаті. Невисока, але ставна, сповнена жіночності, якоїсь особливої вабливості, усвідомлювала це. І очі її знову грали. А ти б зі мною переспав? Ірша, котрий стежив за нею очима, почервонів, але погляду не відвів. Ну да, ти боїшся Ірини. Не бійся. Я тебе не захочу, просто перевіряю. Що? Хто ти? Ну, то хто? запитав похмуро. Сам знаєш. Нічого я не знаю. Живу, як живеться, не бреши. Я тебе знаю краще, ніж будь-хто інший, ніж, скажімо, Ірина. Він підвів голову, в його очах тліла цікавість, але якась холодна, неначе він наперед обмислював, що скаже у відповідь на її слова. Ну і що саме? Багато. Я вивчаю тебе. Далеко підеш, якщо не спіткнешся. У нього на думці крутилося одразу дві відповіді: мені це приємно, і це мені неприємно. Він не міг одважитись ні на ту, ні на ту. Мовив удавано мляво. Як хочете, вивчайте, марнування часу. Правда, зітхнула клава. Нащо воно мені? І знову несподівано примружила карі лукаві очі. А може, щоб передати свої знання ще комусь? Кому? І пошкодував за свою поспішність мало кому. Ось і зараз приїхала з Києва одна особа. Побігла на будівництво. Отака нетерплячка привезла якісь папери. Він раптом став змітати з саморобного столу крихти, обгортки з вафель. Але по хвилі сів і склав на колінах руки. Хвилювався, проте вдавав байдужість одначе за мить підхопився. Зміни затвердили. Дізнаюся, як кажуть, з перших уст. Вона подивилася на нього довгим уважним поглядом. Хотіла щось сказати, не сказала. За хвилину до хати вбігла Ірина, розпашіла з холоду, в білій хутряній шапочці, шкіряному пальті з хутряним комірцем, червоних чобітках румунках. Видно, що почувалася гарно, подобалась їй ця місія, сподобалося місце і грів якийсь вогник зсередини. Говорила весело, аж якось відчайно. Та коли до неї підійшов вірша, щоб зняти мокре пальто, трохи розгубилася. Через те надто швидко і незграбно схилилася до портфеля. Ось привезла затвердили все радійте.